Արցախցի գրողն անցել է միջազգային մրցույթի գրական ստեղծագործություն կատեգորիայի եզրափակիչ փուլ։ Շախմատի համաշխարհային թագի մրցամարտի 4-րդ պարտիան եւս ավարտվել է ոչ ոքի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 85 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 1100 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, ձերքի հակատանկային եւ ենթափողային ռնականետներ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը, մեկնաբանելով շփման գից այցելած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ հայտարարությունները։ Նման հայտարարություններն արտացոլում են ողջախոհ բանակցությունների կարևորությունը կարգավորման շուրջ, որից կարող են շահել տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները։ Ինչպես մենք նշել ենք, այս հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Անհրաժեշտ է նաև իրականացնել վստահության ձևավորման ուղված քայլեր, ինչը կարող է սկիզբ դնել փոխվստահության հիմքերի ձևավորմանը, ասել է նա. Հայկական զինված ուժերը առաջնագծում լիովին վերահսկում են իրավիճակը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Մենք հետևում ենք Ադրբեջանի կողմից անցկացվող զորավարժությունների ընթացքին եւ անում համապատասխան հետևություններ։ Առաջնագծում նույն կարգավիճակն է, ինչպես այս 24 տարիների ընթացքում իրավիճակը վերահսկելի է, որևէ արտառոց բան չկա, ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Այսօր Արցախի հերոս ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան օրն է։ Պատմում է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերին Ադրբեջանն Արցախի առաջնագծի ողջ երկայնքով ռազմական գործողություններ էր ձեռնարկել։ Հայ զինվորը ցուցաբերելով գեներով եկած իր հերոսական ոգին, հակառակորդի ագրեսիան կասեցրեց։ Այդ քաջորդիներից էր Ռոբերտ Աբաջյանը, ով այսօր կդառնար 20 տարեկան։ Ռոբերտը մեր կողքին է, նա չի մոռացվի երբեք, իսկ նրա սխրանքով արդեն դաստիարակվում է ներկա սերունդը, նշեց հերոսի զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը։ Ռոբերտ Ադաջյանի սխրանքը մեր համար մեծ պատիվ է, քանի որ այսօր ցանկացած հրամանատարը կուզենա, որ իր ենթական արժանանա նման կոչումների։ Ռոբերտ Ադաջյանի կողմից կատարածը մի հատ փարոս է, որ ուղեկցում է, ձգտում է նմանվել նրան, եւ մենք մեր առօրյա գործնեության ընթացքում հիմա, երբ պատերազմի ժամանակահատվածում մշտապես հիշեցնում ենք նրանց, ովքեր դեռ չեն ճանաչում Ռոբերտ Աբաջանին, որովհետեւ ունենք նաև զինծառայում, որ լարա համար քարոզիա պատերազմից հետո եւ իզուր չէ, որ մենք ուսումնական գումարտակի մուտքի մոտ տեղադրել ենք խաչքար, որը նվիրված ամենաբերլյան զոհերի հիշատակին եւ ամեն անգամ որպեսզի նրանք տեսնելով, լսելով կարողանան իմանալ Ռոբերտ Աբաջանյանի եւ մյուս տղաների կողմից կատարած այդ խրանքի մասին եւ փորձեն նմանվել, որտեղ դա շատ կարեւոր է Ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանով Ռոբերտ Աբաջանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն կոչում ոսկե արծիվ շքանշան։ Արցախի պետական համալսարանի պատմության ամբիոնի դոցենտ դասախոս Մհեր Հարությունյանն ակնածանքով խոսեց նորորյա հերոսի մասին ապրիլյան նախահարձակման օրերին Շնամու մեծականակ զորքերի դեմ հավասարապես մարտնչեցին եւ ժամկետային զինծառայողները եւ մեր ազատամարտիկները, վետերանները, ովքեր առանց կոչի, առանց կանչի միացան մեր բանակի զինվորներին եւ համատեղ ուժերով իրականացրեցին մեր հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Հպարտությամբ, ուրախությամբ ենք նշում արձանագրում, որ մեր ժամկետային զինծառայողներից շատերը փայլուն էջեր գրեցին, ինչպես մեր բանակի պատմության, այնպես էլ Արցախյան ազատագրական պայքարի էջերում։ Այդ երիտասարդներից, ժամկետային զինծառայողներից բազում հայրենիներ արժանացան բարբեր պարգևների, բայց Ռոբերտ Աբաջյանի դեպքը առանձնացնելի է, որովհետև նա հանդես եկավ որպես ավակ սերնդի ավանդույթների շարունակողը հայրենասիրության իսկական դրսևորում հանդես բերեց իր առարկով։ Ռոբերտ Աբաջյանի վճռականությունը, նրա հաղորդած տեղեկությունները, այդ երիտասարդ հերոսի անznվեր առարկը մղեց մեր մյուս մարտիկներին ժամ առաջ հակահարձակման անցնելու եւ ազատագրելու բարձունքը։ Ուզում եմ գլուխ խոնարել Ռոբերտ Հաբաջյանի եւ մեր մյուս բոլոր նահատակ զինվորների հիշատակի առաջ հավաստիացնել, որ նրանց գործը, նրանց խրանքը ամար է։ Հանրապետությունում շատ է խոսում Ռոբերտ Աբաջյանի հերոսության մասին։ Շնորհավորելով հերոսի ծննդյան օրը 80-ամյա Վիկտորիա Հարությունյանը նշեց. Արցախը մուվերվեր ապրալա այս պատերազմի ընթացքում։ Մեր այս դժվար օրերին բոլորն էլ եղան հերոսներ, բայց հաշված մարդիկ, որոնք ավելի հերոսացել են, կշարունակեն մնալ հերոս։ Թող Աստված իրանց հոգիները լուսավորի, թող Աստված Ռոբերտ Աբաջյանը հոգին լուսավորի։ Ռոբերտ Աբաջյանի սխրանքը բոլորիս եւս մեկ անգամ սովորեցրեց արժեվոլ կյանքն ու հայրենիքը։ Դուկլաս Մեկլուրեր Այսօր Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված էր Արցախի նորորյա հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան օրվան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցում կազմակերպված միջոցառման նախաձեռնությունը Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնինն էր։ Կենտրոնի սաները միջոցառումն սկսեցին Արցախի պետական օրներկով։ Այնուհետև նրանք խոսեցին Ռոբերտի ու Ծառայեկից ընկերների սխրանքից ու հերոսությունից։ Նրանք անդրադարձան ապրիլյան պատերազմի մյուս հերոսներին եւս։ Հիշատակեցին անուն առ անուն, կոնարվեցին նրանց հիշատակի արժե։ Այսօր նոյեմբերի 16-ին կլրանար Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի 20 տարին։ Ռոբերտը սակայն հավերժ 19 տարեկան մնաց, 19 տարեկան հերոս։ Ծնունդը շնորհավոր Ռոբերտ, հիշատակը անմար։ Միջոցառումն այսպես ամփոփեցին երեխաները։ Մանկապատանեկ ստեղծագործական կենտրոնի սան Խարվաճարի դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիամ Ասերյանը դպրոցին նվիրեց Ռոբերտ Աբաջյանի իր ձեռքով նկարված դիմանկարը։ Միջոցառմանը ներկային դպրոցի ուսուցիչներ, աշակերտներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանրային քննարկումների շրջանակում այսօր Ստեփանակերտի Սայաթնովայի անվան երաժշտական քոլեջի մեծ դահլիճում ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել է առողջապահության եւ սոցիալական ոլորտների մասնագետների հետ։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով ներկաներին Աշոտ Ղուլյանը նախ անդրադարձավ համանadrական բարեփոխումներ սկսելու նախաձեռնությանը։ Նոր համանadrությունը նախորդից նախ տարբերվելու է նրանով, որ գործող 142 հոդվածի փոխարեն գործելու է 173-ը։ Այսօրվա մեր դեպքում համանadrության դատագիծը բաղկացած է ելի 12 գլուխներից, բայց որոշ տարբերությամբ եւ 173 հոդվածներից։ Այսինքն մենք նոր նախագծում 31 հոդված ենք ավելացնում։ Եվ վստահ եմ, որ այս հստարանում պետք է բացատրել, որ 31 նշանակում է 31 նոր գաղափար, 31 նոր կետ, 31 հոդված նշանակում է որոշ ինչ-որ բաներ մենք մասնատել ենք, մենք դրանք դարձրել ենք արդեն առանձին, դրանց վրա ավելի շատ ենք ներդրողացնում։ Հաճախակի է խոսվում այն մասին, թե ինչու հատկապես հիմա է սկսվել համանadrական բարեփոխումների գործընթացը։ Անդրադառնալով այս հարցին Աշոտ Ղուլյանը նշեց, որ քաղաքական ուժերը բազմիցս են քննարկել եւ եկել այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է որոշակի նորություններ մտցնել։ Համանadrական բարեփոխումների հետ կապված զրույցները, խոսակցությունները մեր երկրորդ Այսինքն ես հիշում եմ, որ 2012 թվականից մենք քաղաքական ուժերի տարբեր հանդիպումներում կամ ֆորտացաներում միշտ խոսել ենք այդ մասին, որ երևի ժամանակն է, որ մենք մտածենք, որ գործող համանadrությունը որոշ իհարկե կատարելագործման փուլ պիտի անցնի։ Շատ շատ բնական է։ Այսօր օրորի աշխարհում ամեն ինչ փոխվում է։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր բնակավարում հաճախակի են լինում փոփոխություններ։ Ըստ այդմ պետք է քայլել ժամանակին համահունչ եւ հետեւելով աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին, Արցախը նույնպես պետք է ձգտի դրան։ Պատերազմը եւ պատերազմի զորությունները մեր երկրի համար ստեղծել են բոլորովին նոր իրավիճակ, եւ մենք գիտենք, որ նույնիսկ մեր հարևանությամբ չկա այնպիսի մի երկիր, որը շատ ավելի ուշադրություն դարձրել իր բնակչությանը սոցիալապես օգնելու օժանդակելու առումով, քան դա մենք ենք անում։ Բայց արդյոք դա բավարար է։ Արդյոք դրանով մենք ավարտում ենք մեր մտահոգությունները եւ ամեն ինչ կարելի համարել, որ մենք շատ գումար ենք հատկացնում, մենք ամեն ինչ անում ենք, իհարկե չէ, որովհետեւ շատ կարևոր հատված է մեր աշխատանքի կապված է նրա հետ, թե մեր կառավարման համակարգը վերելից մինչև այսպես ինչպես է կարողանում իր ունենալ որոշումները կատարել։ Մենք կարողանում ենք փոքր քանակով, որովհետև երկիրն է այդպեսին, փոքր քանակով մեծ խնդիրներ լուծել։ Սկսած մեր ռազմական համակարգից, մեր բանակից։ Մենք պատրաստված ենք այսպեսի մոդել ունենալ միշտ մտքի մեջ, որ մենք չենք կարող մեզ ցույց տալ, որպես ունենանք բազմակարնակ այնպես ստորաբաժանումներ, Հիշեցնենք, որ համանadrական բարեփոխումների հանրային քննարկումները կտևեն մինչև նոյեմբերի 18-ը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 15-ին ընդունել է մայրություն հասարակական կազմակերպության մի խումբ անդամների կառույցի ղեկավար Հասմիկ Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանն արծարծվել են կազմակերպության գործունեությանը եւ հասարակական հատվածի զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված համաձայնությունները մինչև հիմա չեն իրականացվել Ադրբեջանի մեղքով։ Այս մասին այսօր Մոլդովայի արտգործնախարար Անդրեյ Գալբուրնի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմը միաժամանակ փորձում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը, ախավաղել իրականությունը, որ เป զի խուսափի համաձայնությունների իրականացումից։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Բաքուն առաջնորդվում է հերոստասերիալների սցենարիստների մոտեցումներով, որքան խճճված, այնքան երկար։ Ոչ Հայաստանը, ոչ Լեռնային Ղարաբաղը ստատուս քվոյի կողմնակից չեն։ Մենք կողմնակից ենք միջազգային իրավունքի հիման վրա կարգավորմանը, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման ծրագրի ներկայացման նպատակով անցկացվող հանրային քննարկումների շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների հետ։ Կարևորելով լրատվամիջոցների հետ նման ձևաչափով հանդիպումները, Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ դրանք հնարավորություն են ընձեռում ամբողջական տեղեկատվություն փոխանցել հասարակությանը, թե քննարկվող նախաձեռնության եւ թե զինված ուժերին վերաբերող հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրների վերաբերյալ։ Հանդիպան ընթացքում Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է պաշտպանական համակարգում ազգ բանակ գաղափարախոսության կյանքի կոչման դրույթներն ու առավելագույն արդյունքի հասնելու ռազմավարության հիմնական ուղղությունները անդրադարձել է մարտական գործողությունների ընթացքում եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու դեպքում պետական ապահովագրական վճարի ավելացման ծրագրին։ Արցախցի գրող Աշոտ Բեգլարյանն անցել է Բաց Եվրազիա 5-րդ միջազգային մրցույթի գրական ստեղծագործություն կատեգորիայի եզրափակիչ փուլ։ Մրցույթի ժյուրին բարձր է գնահատել նրա կենարարցի ցաղը փիլիսոփայական պատմվածքը։ 2016 թվականին գրական ստեղծագործություն կատեգորիայում ներկայացվել է 40 երկրների ներկայացուցիչների 1400 աշխատանք։ Ստեփանակերտի Աշոտ Բեկլարյանը միակն է Արցախից եւ Հայաստանից, ով անցել է եզրափակիչ փուլ։ Աշոտ Բեգլարյան մի շարք ռուսական եւ ուկրաինական գրական եւ լրագրողական մրցույթների դափնեկիրը, տարվա գրող Ռուսաստանյան ազգային մրցանակաբաշխության նոմինանտ, մի քանի արվեստական եւ հրապարակախոսական գրքերի հեղինակ, որոնք հրատարակվել են տարբեր երկրներում, թարգմանվել մի շարք լեզուներով։ Ադրբեջանի զինված ուժերում Թալիշ ու տարածաշրջանի այլ բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչների մահվան դեպքերն ու նրանց Արցախի հետ սահման ծառայության ուղարկելու փաստը մշտական դժգոհության ու զայրույթի տեղիք է տվել նրանց մոտ։ Թալիշական ազատագրական շարժման ակտիվիստ հայտնի Թալիշ գրող Զաբիլ Մադոշը հերթական անգամ դիմել է հայրենակիցներին կոչով, թույլ չտալ, որ իրենց իբրև թնդանոթի միս օգտագործեն Ադրբեջանի բանակի համար։ Ես դիմում եմ Թալիշ ծնողներին, ձեր զավակներին փրկեք եւ հերրու պահեք ուրիշի պատերազմից թալիշ զինվորներ, սպաներ, գեներալներ ձեզ ներքաշել են կեղտոտ պատերազմի մեջ։ Մի կռվեք հանուն մեր կեղեքիչների, հայտարարել էր թալիշ գրողը։ Վերջինիս կոչին միացել էին նաև Ադրբեջանի տարածքի բնիկ այլ ժողովուրդների, լեզգիների, ավարների, այլ հայտնի դեմքեր, ովքեր հանգամանքների բերումով գտնվում են վտարանդիության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության համակարգը գրեց ցաներ կորուստ կյանքից հեռացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ Եղիշե Լևոնի Աթայանը Մեծանուն բժիշկ Գեղիշե Աթայանը ծնվել է 1919 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ԼՂ Ադրուտի շրջանի Խարահունջ գյուղում։ Հանրակրթական ուսումը գիշերօթիկ դպրոցում ավարտում է գերազանցությամբ։ 1939 թվականին կամավորագրվել է Կարմիր բանակի շարքեր, հայրենական մեծ պատերազմի առաջին իսկ օրերից ակտիվ մասնակցություն ունենալով պատերազմական գործողություններին։ 1942 թվականի փետրվարին ծանր վիրավորվել է եւ միայն երկար բուժումներից հետո նույն թվականի օգոստոսին զորացրվել։ 1942-ից 46 թվականներին սովորել է Բաքվի բժշկական ինստիտուտում։ 1946-ից 51 թվականներին զբաղեցրել է Հադրութի շրջանի մեծ թաղերի բժշկական ամբուլատորիայի վարիչի պաշտոնը։ 1964-ից 67 թվականներին զբաղեցրել է մարզի առողջապահության բաժնի վարիչի պաշտոնը։ 1967-ից 2004 թվականներին աշխատել է լղի մարզարբաժնի, այնուհետև լղի առողջապահության նախարարության գլխավոր թերապևտ։ Բժիշկաթայան Արցախյան ազատագրական շարժման ակտիվ մասնակից էր։ Արժանացել է բազմաթիվ պարգևների եւ մեդալների, այդ թվում Կարմիր աստղ, Կարմիր դրոշ, Արիություն, Հայրենիք, Լենինգրադի համար, վաչական բարեպաշտ, երախտագիտություն եւ այլն։ Արժանացել է ԼՂ վաստակավոր բժշկի բարձր կոչմանը։ Մարդուն ու մասնագետին հատուկ որակական լավագույն հատկանիշներով օժտված բժիշկը մշտապես վայելել է գործընկերների եւ հիվանդների սերն ու վստահությունը։ Եղիշել Լևոնի Աթայանի հասարակության կողմից սիրված բժշկի հիշատակը մշտապես վառ կմնա մեր սրտերում։ Մարզասերների համար նոյեմբերի 14-ից 24-ը Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում տեղի ունենում կանանց բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որին մասնակցում է նաև Եվրոպայի եւ աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն Անուշ Գրիգորյանը։ Նա առաջին մենամարտը կանցկացնի նոյեմբերի 17-ին, մրցակիցը լինելու է Հոլանդիայի ներկայացուցիչ Ալիսիա Հոլսկեն։ Եվ վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 ցելսիուսը 5-ից 10 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։